ndabaramukije mwebwe mwese mwahise mwo radiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari francois Kimana amakuru ndabashikiriza kuri umutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira meri ya bujumbura yiyemeje guhagarika ibijyanye n'ipangishwa ry'amazu canke kuzigurisha mu mafaranga y'agaciro mu gisagara biri mu by'urongoye meri yashikirije mu nama yamuhuje n'abarongoye abandi muri komine mukaza kuri uno wa gatatu nyuma y'aho bibonekeye ko ibiciro by'ifarine bidugiye ubu ahatari hake igiciro cy'umukate cyaduze hagati y'amafaranga ijana n'amajana abiri ibiciro ngo atacu bifatiye ko mu kuduga nk'uko berutse gushikizwa n'ubushyikirangange bujejwe ubudandaji bwanagabishije abadandaza bikika mukiza imvugo iremeshe kuri wa gatatu nayo ivuga ibijyanye n'imvugo yo kwagirizanya aho mugwi umwe ureme ku wundi amabi yose hafatiwe ku moko intara cyangwa idini ibishobora gushikana ku mabi y'ikivunga mu nido nido ry'ano makuru isanganiro ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi tugira duhere ku bijyanye n'indero urutonde rw'uko intara z'indero zirushanya ibitigira ibyo kumenyesha abanyeshuri mu ishuri rukogwa hisunzwe ibintu bitari bike muri byo imbere hakaza ibitigira iby'abanyeshuri batoye ikibazo hafatiwe ku by'abagikoze bikaba byarabishikijwe na Gaspar Habanya nk'imbona mushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi hari kuri wa kabiri hashikiriza ibyarangoye n'ubushikiranganje arongoye mu mezi atatu aheze Gaspar Habanya nk'imbona aranavuga ku bijanye n'iteba z'imitsindo ku banyeshure bahejeje amashuri yisumbuye n'inkuru tubaza Omer Nduwayo byakozwe rero bihambaye muri iki ni Gaspard Banyankimbona umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu mezi atatu aheze hari kuri uyu wa kabiri akavuga ko ubushikiranganje bwateguye buranakoresha ikibazo ca leta abajijwe kubijanye n'ibyisungwa kugira ubushikiranganje butonde kuko intara zirusharushanya mu kumenya yishura ko hisungwa byinshi harimo n'ibitigiri by'abanyeshuri bakoze ikibazo nivyo hariho administration centrale hariho les provinces hakaba harabaho na komine scolaire kandi izo diplome zari zarategekanijwe byumvikana rero rero yuko uyu munsi biragoye ko hogira usinyira kuri diplome yari yateguwe ariko amazina n'ibiranga ubushikiranganje bwari buhari kiriya gihe ubu rero urumva turiko turitunganya gushasha kugira ngo tugire ayandi ma impression yamadiplome mashasha hanyuma tuzoshobore kuyasinya dushobore kuyatanga nayo kijyanye n'abigisha baba batararonka makete iyo baje gukorera umushikiranganje avuga ko ingorane itari mu bushikiranganje arongoye ahubwo ngo ku rwego rw'intara z'indero jewe novuga nti ku rugero rw'iwanje amakete yose narayasinye mugabe ingorane zibera hehe zibera hariya nyene mu ntara aho mu ntara baza bakubwira ati uyu mwigisha burya ndavye ubukene bw'abigisha bahari burya ntiyagomba kuja hajya dufasha ahubwo mugahindurira ikete uwo mwigisha tukamujyana hariya ayo makete rero bagaca bayagarukana nuko niko bigenda n'ahandi twebwe mu bushikiranganje guhera ku itariki indwi y'ukwezi kw'icenda ikete rya mbere ryari risinywe uyu munsi nta na rimwe tutarashingwa ko igikumu kiretse abo baza kuvuga bati nyabuna dutunganirize tugira uruku bigenda uko ku kijyanye n'abanyeshuri ba bahunguka umushikiranganje avuga ko atanumwe aritura ubushikiranganje arongoye avuga ko yoba ananirwa mu ishure bivuye ku rurimi rw'igifaransa rukoreshwa cyane mu nyigisho arakoze omeya nduwayo itegeko rigenga amakomine ngo riratomora neza na abarongora amazone bashigwaho bikavugwa na Pierre Nkurikiye havugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano akaba nasigura ko abatogwa inama n'inama mpanuzwajambo z'amakomine kugira barongore amazone badatangwa n'imigambwe wavugira ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati asigura ko kurondera bitoza ku burongozi bwa zone musitanteri wa komine uwo nawe aratora amazina menshi hanyuma agaca mu nama y'abajenama ba komine bagaheza bakemezamwo umwe hanyuma iryo zina ryaheza agaca arungikira buramatari cyangwa urongoye igisagara gisagara Bujumbura uwo nawe agaca ahedera ingingo imushiraho amategeko avuga yuko ari uko bigenda kugera uno munsi ko bidakorwa kumwe ingorane bariya kugera uno munsi bikorwa kumwe ahubwo hari ikintu kimwe abantu nkumbure badategera neza ingingo ya mirongo itanu na gatanu y'iryo tegeko nyene ivuga ko urongora zone ari umukozi wa komine nk'abandi bakozi ba komine amaze kujaho rero aba ari umukozi wa komine hanyuma nta kiringo afise nka kurya bavuga bajya abandi baba batowe nk'abajenama ba komine cyangwa bajya batogwa n'abenegihugu uno munsi rero turavye nk'ibiriko biraba turabona ko mu gisagara ca bujumbura nk'akarorero barahinduye abarongoye amazone kiretse wo muri kanyosha habayemwo akantu gatoyi batararangura neza Eh, barabahinduye turabona n'ahandi mu gihugu mu makomine amwamwe usanga barabahinduye cyangwa bariko barabahindura ubundi urongoye zone nta kiringo agira hamwe bavuga ngo ni imyaka itanu ngo indwi cyangwa ngo ni itandatu wavuze yuko kumbura amazina y'abatorwa muri icyo kibanza kugira ngo barongore zone aca mu nama mpama y'abajenama ba komine ayo mazina avahe aza gute abashobora kugenwa kugira barongore amazone ni umuntu uwo wese avuka muri iyo zone cyangwa aba muri iyo zone akaba n'imiburiburi ahamaze imyaka itatu aba muri iyo zone uwo ari we wese rero wo muri iyo zone urumva ko arafite uburenganzira bwo gushobora gutorwa gusa urumva urondera ayo mazina ni musitanteri ashobora gukoresha uburyo bwose bwo kugira aronka ayo mazina ashobora kubikora atawarinze kubaza igikuru ni uko aronka ayo mazina hanyuma ayazanye agaca ayashyira muri ya nama mpanuzwa jambo ya komine nibo rero baheza bagaca biga neza bagasisangura bamutora ayo mazina bakaraba koko uwereye amabanga baravye ayo mabanga ivyo asaba Pierre Nkurikiye ari kuri mikro ya mugenzi wacu Omer Nduwayo se Omer niyo nkuru nkuko narinda bivuze ubukene bw'inyubako abapolisi bakoreramwo hamwe no kubura ibikoresho bikwiye ni bimwe mu bibazo bihanze ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano byashikirijwe n'umushikiranganje burongoye avendira ko buca mu nama yo kuri no wa gatatu n'abaserukira abandi mu gipolisi umugenduzi mukuru mu gipolisi Melchiade Ruceka akabashikiriza ko muri rusange umutekano mu gihugu wifashe neza mu gihugu cyose naho hamwe hamwe hagiye haraba uducamo isanga inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu hatowe inkoho yo mu bwoko bwa karashinikove mu ishuri yo mu mwaka w'indwi ku ishuri ryisumbuye ry'imyuga etesi y'igihanga mu ntara ya bubanza hari mu gatondo ko kuri uwa gatatu abanyeshuri bakaba bagiye kwinjira muri iyo somera ari uko igipolisi kikuyeyo mu ntwaro no mu gipolisi basigura ko basanze iyo nkoho ari y’umupolisi, amatohoza akaba yatanguye kugira ngo bamenye ingene uwo mupolisi yasize inkoho yiwe muri iryo shure ibiciro by'umukate hamwe n'ibindi bikorwa mu ifarine byaraduze mu gisagara cya bujumbura amafaranga ari hagati y'ijana hamwe n'amajana abiri niyo yadugijwe ku mikate abayikora bavuga ko byavuye kwiduzwa iduzwa ry'ibiciro by'ifarine nabyo bimaze igihe byaraduze obaniyo nkuru rimwe rimwe ndagura agatumbu tumbura baca bagabanya urutoki mu mazone ya ngagara na cibitoke abakora imikate twayaze batubwiye ko umukate wahora ku mafaranga amajana atanu ubu ugugwa amafaranga amajana atandatu nayo uwahora ku mafaranga igihumbi ubuhongewe ko amajana abiri uyu ni mu bakora umukate wo muri zone ya ngagara e, ibyo biramaze hafi indwi zibiri ko twebwe twatanguye kubona ko ibiciro byaduze mu maro 26 kuva icyo gihe rero ujejwe urudandazwa arabona ko ariko arahomba rero yacyatangura kwiyumvira uko mwene yoshira ko dufaranga dukeya kugira ngo arabe ko yorekipera ibikorwa ariko arakora muri zone ya Cibitoke naho bame mu bagura imikate bata umwikomo kubayigurisha bakabona ko ari bo baduza ibiciro atamvo twe twaraje kugura dusanga byadutse batubwira ko ifarine yadutse usanzwe turi abantu bagura imikate y'abana ntitukironka icyo aho tugurira umukate w'umwana ko hari amajana atanu iryo jana utarifise inyuma abakora imikate nabo bavuga ko intandaro y'iduduzwa ari uko n'ibikoresho bakenera mu bushikiranganji bujeje ubudandajiho baherutse kugabisha abadandaza ifarini ko atamvo bafise yo kuduza ibiciro arakoze obe niyo nkuru tugume mu gisagara cya bujumbura ngo gupangisha gupangisha cyangwa kugurisha amazu mu mahera y'agaciro mu gisagara cya bujumbura ngo bitegerezwa guhagarara byashikijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura mu nama yagirishije abarongoye abandi muri commune ya Mukaza komisari de police Jimmy Hatungimana hagasaba kandi ko abajeje intwaro botanga indangamuntu babanje gutohoza umuntu yava mu ntumbero yo gukomeza umutekano abajeje ibisata by'ubuhinga no kwegeranya umwimbo mu gisagara ca Bujumbura nabo bagasaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi gusansuma inzu zipangishijwe n'iz'ubudandaji mu mbere yo kugwiza umwimbo winjira mu kigega ikigega cya leta ari naho hava uburyo bwo gukora imigambi y'iterambere iyi nkuru ntiyaboneka turaza kuyigaruka ko mukanya kanya mu mvugire iremesha mvuga imvugo yagiriza abandi kwa ari muvano y'amabi yose ngwirangwa no guhagiriza umugo w'abantu ufatiye ku bwoko intara idini kwa ari bo soko y'amabi yose jean bosco harerimana umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijyanye no gutsimbataza amahoro hamwe n'ubutungane bunywanisha inyuma y'intambara asigura ko uko izo mvugo zikoreshwa ariko zitera icuka kibi hagati y'iyo migwi bigashobora gushikana ku mabi y'ikivunga ngo harakwiye inyigisho mu mashure yose zijanye n'imyaka y'abiga zerekana ingaruka zo gukoresha amabi y'ikivunga imvuga iremesha na Oronera Muco kwagiriza umugwi kanaka ufatiye ku ntara ubwoko canke idini kayo soko y'amabi yose mu gihugu ngo bikoreshwa hanini ku nyungu zitandukanye z'abazivuga Jean Bosco Harerimana umwigisha muri kaminuza mu bijanye no gutsimbataza amahoro hamwe n'ubutungane bunwanisha avuga ko ingaruka nyamukuru ari ukwaka ubuntu abantu abakoresha izo mvugo baba bashaka gushika ku mahangiro atari make ashobora kuba ari amahangiro mu by'ubutunzi aba ashobora kuba ari amahangiro mu bya politiki iyo mvugo irafise ingaruka zitari nke inkuru nkuru muri zo ni ijyanye cyane cyane no kwaka ubuntu abantu kuba ari ukugira ngo mu bwenge bw'abantu mu mitima y'abantu bijyemo yuko abo bantu atari abantu bakwiye kuba mu bantu naho rero ibiheza bikabashikira byose bwicanyi. kunyagwa biheza bigafatwa yuko bitari ko bigirwa abantu ahubwo biriko bigirirwa inkozi z'ikibi umuhinga aratanga akarorero k'ibihugu bimwe bimwe nko mu budagi hakoreshejwe izo mvugo biheza bishikana ku mabi y'ikivunga abari ku butegetsi ico gihe bafata yuko abo mu bwoko bw'abatutsi ari bo soko ry'amabi yose abanyarwanda bariko barabona hanyuma niho rero haba amarorerwa haraba ubwicanyi bw'ikivunga kurya bwabaye kutubuzi mu gihugu c'u Rwanda imvugo naho zihera hanyuma bagaca baheza bakabiraramwo bakabagirira nabi kubwiwe ngo ni byinshi byokorwa ariko ngo cyane cyane gutunganya inyigisho mu mashuri zerekana ingaruka z'izo mvugo kubwiwe igikogwa ngo ni icya leta leta umukuru w'igihugu n'abashikiranganji biwe leta inama nshingamateka jejwe amategeko leta ubutungane bujejwe gutunganiriza abarenganijwe uh, no gutatura amatati n'inzego zose zindi zikomoka kuri izo nzego zitatu mvuze gushika ku rwego hasi kuri nyumba kumi yiheza igasukamwo mabisi mbere bikenewe igahana ikoresheje amategeko ari mu gihugu hariho urwego by'ukuri rufise uruhara ntangere ni urwego rw'amashuri gutunganya inyigisho bagaheza bagashiraho inyigisho zijyanye n'ubwenge umwana bageze ko kuva ku bana bakiri batoya mu mashuri mato mato ku mashuri yisumbuye mbere no ku rwego rwa kaminuza bakama bazi izo mvugo iyo ziva n'intambamyi zishobora gushikako Amagarira kandi n'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike Eh, Gome Francine ndeho ku bwayo gushika muri kano kanya umukandida w'abademokarate Joe Biden niwe ari imbere kuri ayo majwi amajana abiri na mirongo itatu n'umunani ni ukuvuga ibice mirongo itanu ku ijana ah, Donald Trump ah, umukandida w'abarepublikano ni amajwi amajana abiri na cumi n'atatu ibice mirongo ine eh, n'umunani eh, n'uduce tune kwijana ijana Eh, ico bikora nk'uko wari kubivuga perezida donald trump naho ibyo guharura bitarahera gushyika muri kino gihe hagisigaye eh, amareta abiri eh, atarashobora guharurwa amajwi yamenyesheje yuko zo kwitura sentare ntahinyuzwa ariko mu ijambo ry'iwe nta hantu na hamwe nta kintu na kimwe yerekanye icyo vuga igituma zo kwitura iyo sentare Ah, Agira ati twari twiteguye kuzohimbaza uh, intsinzi eh, kuvuga ko eh, wewe yabona yuko intsinzi yamaze kubona ko yayironse ah, hakagira ati ibi ntibishoboka bavuga ko hariho ubusuma mugabo ubwo busuma ah, ntavuga ntabwerekana eh, icyo yita forode ubwo busuma ibyo ari byo ariko akavuga yuko azokwitura iyo sentare eh, mugabo aterekanye ubwo busuma bwotuma yitura iyo sentare ubwo bwo ku ruhande rw'umukandida ah, w'abademokrate nawe Joe Biden eh, wewe eh, agira ati uko biri kose gushika muri kino gihe ah, turacizeye intsinzi agasaba ahubwo abamutoye abanywanyi biwe ah, kwihangana aya matora ah, tuyatsinda ah, urumva umwe wese umukandida umwe wese yizeza abanywanyi yuko atsinda nta kintu na kimwe eh, kirerekana neza yuko uyu cyangwa ashobora gutsinda ariko we wangira ati jewe nk'umukandida w'abademokarate si jewe mfise ububasha bwo guca urubanza ngo nerekane ko ari jewe natsinze cyangwa atari jewe natsinze atari ko iconze icoco nuko nizera yuko hareza haca hamenyekana uwatahukanye intsinzi ni bere twubwira ko baratwumviriza ko Trump arikarondera gutangiriza ati hamwe nosanga atari je natsinze ca umuntu yabava akora ibyo nyine kubera ijambo ryiwe nta bintu biboneka neza byovuga yuko uh, azohava yitwara kuko n'ubwo busuma avuga nta namwe abwerekana nta kintu na yerekana yuko hari ubusuma